Престратиот дел сега ќе го посветиме на серијата наши предавања од Откровението претежно, табелата за последното време. За жал неаме нови копии од табелата, меѓутоа, иако трајче ветик ќе донесе, Добро, дали некој би сакал да добие, што ја <clears throat> немал од минатите саботи. Значи, поминавме со пробудувањата, го поминавме решетањето, исто така, и сега ќе започне темата за раниот и позниот дошт. Значи, реков, табелата содржи грешки, некои од тие грешки беа лесни да ги детектирате, меѓутоа, една од грешни, последните грешки што ја, посочив, последната грешка што ја посочив беше а, позицијата на позниот дошт. Позниот дошт не може да следува, туку може да предходи на запечатувањето. Не може да биете запечатени без да го примете поздниот дошт. Добро е што табелата содржи грешки. Ја би сакал и во иднина секојаш да се користи учебник со грешки или бил каков шаброн со грешки, за да може ученикот да ги детектира грешките. Значи, да не верува слепо тоа што му се сервира, туку да размислува додека проучува. Веројатно, може би и авторот, иако нам не ни е познат, ја направил табелата намерно со грешки. Што представува раниот и позниот дош? Да се подсетиме на ова тема. Мислам дека подолго време не сме говореле на ова место. Да отвориме прво во книгата на пророкот Захарија, 10 глава, први стих, и да прочитаме. Книга на пророкот Захарија, е меѓу последните од Стариот Завет, поточно предпоследната, пред Малахија. Десета глава, првиот стих. Јас ке ги читам. Освен ако некој има желба. Молете го Господа за дошт, вели во време пролетно. Господ ке светне со молскавица и ке ви даде обилен дошт, зеленило во поле. Прашање е, за кој дошт зборува тука пророкот? За раниот или за поздниот дожд? Во време пролетно. Ран, позен, за сега еден-еден. Други гласови. Ајде прочитаме некој други стих. Осија шеста глава, трети стих. Се враќаме малку поназад. Книга на пророкот Осија. Тоа е тука кај почетокот на малите пророци. Веднаш после Данијел. Осија, шеста глава, трети стих. Гнадевте? Гнадевте? И така, сега да се стремиме да го познаеме Господа. И тој, а тој сигурно ќе дојде кај нас, како утрена зора, ќе ни дојде како дошт, како доцен и ран дошт ќе ја натопи земјата. Така ви? Там како ви? Есенски и пролетен. Прво го споменува Есенски? Интересно. Кој е раниот, кој е што Есенските ли подлете? Добро. Есенскиот дошт е раниот дошт, точно. Зошто? Да. Значи, на почетокот на животниот циклус на зрното, така да речем. Кога зрното е бебе. Зошто е потребен раниот дошт? Значи, ако нема ран дош, шо ќе се случи? Ништо. Тоа е трагедијата што ништо нема да се случи. Раните дождови, значи, почнуваат на почетокот на дождовната сезона во Израел. Тоа е некаде октомври месец, значи до септември трае сушната сезона, што му нема класични зима-лето како кај нас, есен-пролет, толку по, по, поточно да се каже дека има сушна и влажна, ајде да речеме, сезона. И при тоа има драстични разлики, како изгледаат полињата, риндовите, рамнините, полјаните, ливадите, како изгледа цела Галилеја, например, во сушниот период, А како изгледа во дождовниот, огромна разлика. Дори може да се запрашате дали сте во истата земја. Раниот дожд значи започна на почетокот на дождовната сезона, кога ќе помине летото, кога ќе помине сушата. Отприлика октомври, кога значи, беа обрани сите производи од предходната реколта, значи целиот тој период што завршува со, со сеници, со празникот на последната жетва, жетвата на овошните плодови. И се сее одново и потребен е рандошт за тоа мало зрно да изрти и кога ќе изрти, кога ќе почне да се развива како младо стебло, значи како тревка, па понатаму, додека е се уште нежна, му треба рандошт, не му треба некој силен порој да го удави, туку му треба еден ситен, мирен, да го наречеме така, дошт, кој што постепено, постепено, <clears throat> во повеќе наврати во текот на наредните месеци ја навлажнува земјата, за да може да се развива тоа стебло. Епа сега вие што садевте јачмен, <laughs> скоро, знаете тоа како изгледа. <laughs> Или што артевте, било какви други. Употреба да никне, добро. Само не зависиш од дошт, току <laughs> тураш вода. Во ред. Поздинот пак доцниот дошт, еве конкретно Елена Вајчето вели, кој помага зрното да созрее, Значи, зрното веќе прораснало како некакво стебло до некаде, <clears throat> се покажало из плод до некаде. Меѓутоа, сега е потребен позниот, тоцниот дошт, за да стави капак, да созре. Значи, без доцниот дошт, зрното не може да созре но без раниот дожд нема што да созре. <laughs> значи, потребни се и двата дожда. Потребно е да имаш ран дожд, за да од семе или зрно во земја добиеш некакво недозреано стебло, со, односно стебло со се уште недозреани плодови, за да позниот дошт го превземе од таму и направи тоа зрно да созре. Ако нема ран дошт, нема што да созре. Немаш стебло, немаш плодови што треба да досозреат. Но ако го имаш само раниот дошт и имаш готово стебло, распупено, расцветено, се познаваат, се зависи што зборуваме, но еве ако е земеделска култура, јачмен, пченица, се познаваат и зрната. Месецот Нисан, што значи почеток. Од друга страна, се вика и Авив, што Авив е назив на специјална фаза на зрелоста на зрната. И тогаш, значи, некаде крај на март и април, значи овој период, во Израел паѓа доцниот дожд, кој што ќе направи зрното да созре и таман за Пасха да имате што? Да имате јачмен за првиот сноп. Готов јачмен. Затоа сега е 13 еврејски месец. И затоа католичкиот велик ден Гледате колко е изместен. Скоро цел месец пред еврейската паска. Че уште не паднал доцниот дошт. Евреите имаат сега 13 месец, значи втор Адар, и дури на 9 април ке започне таа сабота, ке започне Нисан. И некаде 23-4 април ке биде еврейската пасха. Да, недела дена подоцна ќе биде православниот Великден, бидејќи православната црква секојаш се грижи Великден да не биде во исто време со еврејската Пасха, туку, <laughs> туку подоцна. Да, <clears throat> и, и да не биде пред Пасхата, се разбира. Да ги прочитаме изборовите на пророкот Јоел, втора глава, 23, 23 стих, може и до 28 во Јоел имаше еден проблем, нели, со библиските, разните библиски верзии. Значи, втората глава во... Некаде треба да е трета глава <laughs> први стих. Во ревидираниот превод. Константинов, како го има? Значи, Константинов си го има на место. Добро. Може да читаме од 2.23, пак ќе продолжиме надолу. 28 стих, во Радион плевот не постои 28 стих, тука е ставен во, како прв стих во третата глава. Мегутоа, тука се текстовите не се, не фали нешто. Само нивниот распоред. А вие чеда Сионови, почнем да читаме од 23 стих, втората глава. А вие, чеда онови, радувајте се и веселете се во Господа вашиот Бог, зашто тој ви дава умерен дошт, па ќе ви прати дошт, пролетен дошт и есенски дошт, како и порано. Е, исто како и во Осија, прво го споменува пролетниот, па потоа есенскиот. Тоа е по таа еврейска логика, кај што прво се кажува и днината, па после минатата. Така работи еврејскиот менталитет еврейското свакење на времето. Прво се кажува последицата и се бараат причините во минатото. За нас е логично да се каже оно што е прво, а после оно што, што следува. Во Константинов. Значи, не можемо тука да судам, ке мора да седнам да го проучам оригиналот и да видиме што како треба да биде. Во ред. Продолжувам. И ќе се наполнат гумната со жито, и ќе се преполнат бочвите со гроздов сок и со масло. Ќе ви надоместам за оние години кога испојадоа се скакулците, црвите, бомбарите и гасениците. Мојата голема војска што ја пратив против вас. <laughs> И видите. Зошто испојадоа се црви, скакулци, бумбари и гасеници? бидеќи Израел бил во отпад. И Господ ги нарекол овие негова војска. Понекојаш гледајќи ги овие месиите за животните, ми дојде овој текст, ми дојде мисла зашто Господ се нарекува Господ над војските. Нема една војска Господ. Има еден куп војски. Доста е да, да, доста е да пушти скакулци само и сите генерали во овој свет да се чешаат. Да не можат да стигнат кај да се почешаат. Да не знаат што да прават. А да не зборуваме за стршляни. Или што све имахме во Египет. Што се мораше да види фараонот. Со што се требаше неговата војска и неговата сила да биде понижена. Во изобилство ќе јадете и ќе се наситувате и ќе го славите името на Господ вашиот Бог, кој со вас постапи на чудесен начин, така што мојот народ нема да се посрами довека. И ќе познаете дека јас сум среде Израел, и дека јас сум Господ вашиот Бог, и дека нема друг. И мојот народ нема да се посрами довека. И сега овие зборови, што апостол Петр ги цитира на 50 И ете потоа ќе излеам од мојот дух вър секое тело. ете, ова било чудо, најавено чудо, што не било немало преседан во Стариот Завет. Во Стариот Завет Господ имал само редки избрани луѓе, наречени пророци, врз кого го излевал својот дух. Но сега најавува некое време кога ќе го излее својот дух, врсите верници. И синовите ваши, и керките ваши ќе пророкуваат, старците ваши ќе сонуваат соништа, и младите ваши ќе гледаат виденија. Сите тие? Па зашто вели Еремија тогаш и никој нема да го поучува својот брат. Познај го Господа. Пошто сите од мал до голем ќе ме знаат. Сите ќе бидат. Тоа е совршенството на Новиот Завет, што во реалноста не е така, затоа што ние не го исполнуваме од наша страна, така, како што Господ би сакал. Но тоа се случило на Педесетница. Се излеја духот врз секоје тело. Сите ученици, дури керките на еден гјакон Филип, не апостол Филип, гјаконот Филип, четири негови керки пророкуваа. Интересно. И Господ тоа во уште поголема мера ќе го направи во последното време. Последната генерација запечатани верници ќе бидат исполнети со светиот дух како да се сите тие пророци како да се сите тие Елена Вајд, како да се сите тие Осија, Исаија, Данијел и така натаму.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 Или некој преводи да велат остатокот на ова место. И би сакал за денес само да завршам со зборови од Духот на пророќството, а потоа продолжуваме следната савота. Навркаќи се на Захарија 10.1, што го прочитавме на почеток, зашто ќе ви даде дошт навреме и ќе ви спушти ран и позен дошт навреме, Елена Вајца коментира и вели, прва, односно сведоства до проповедници 506 страница, На исток, вели, раниот дошт паѓа во времето на сеењето. Тој е необходен за семето да може да изрти. Под влијание на плодоносите дождови на површината избиваат нежни стеблинца. Доцните дождови кои паѓаат кон крајот на процесот помагаат зрната да се налеат и да се подготват за жетва. Господ се служи со овие природни текови за да го представи делувањето на Светиот Дух. Како што росата и дождот паѓаат за семето најправин да изрти, а потоа да созрее за жетва, така и Светиот Дух се дава за процесот на духовен растеж – да се води од една фаза во друга, значи да се расте. Созревањето на зерната представува довршување на делото на Божијата милост во душата. Со силата на Светиот Дух, Божиот морален лик треба совршено да се вообличи во карактерот. Ние треба потполно да се преобразиме во Христовото обличи. Тоа е позниот, задачата на позниот дошт. Позниот, доцниот дошт, кој помага зрното да созрее, представува духовен благослов кој ја подготвува црквата за доаѓањето на Синот човечки. Че значи, без позниот дошт нема второ Христо дај. Меѓутоа, доколку раниот дошт не паднал, нема да има ни живот, зеленото стебленце нема да се појави, доколку раните дождови не го извршиле своето дело. Позниот дошт нема да има зрна, што ќе може да ги доведе до созревање. Тука завршува овој неизин цитат и за тука ние прекинуваме. Ако Господ да живот и здравје, продолжуваме следната савота на 2 април